Išėjęs iš šventyklos, Jėzus keliavo tolyn. Čia priejo mokiniai, rodydami jam iš šventyklos rūmus. O jis pasakė, ar matote visą tai? Iš tiesų sakau jums, čia neliks akmens ant akmens, viskas bus išgriauta. Kai jis atsisėdo alyvų kalne, priejo vieni mokiniai ir klausė, pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks tavo ateimo ir pasaulio pabaigos ženklas? Jėzus jiems atsakė, žiūrėkite, kad jūsų kas nesuklaidintų. Daug kas ateis prisidengę mano vardu ir sakys, aš mesijas, ir daugelį suklaidins. Girdėsite apie karus ir karų gandus. Žiūrėkite, kad neišsigastumėte, nes reikia, kad visa tai įvyktų. Bet tai dar negalas. Tauta sukils prieš tautą ir karalystė prieš karalystę. Vietomis bus badmečių ir žemės drebėjimų. Tačiau visa tai tik kentėjimų pradžia. Paskui jūs atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite dėl manęs visų tautų nekenčiami. Daugelis suklups, ims vieni kitus išdavinėti ir vieni kitų nekesti. Atsiras daug netikrų pranašų, kurie daugelį suvedžios. Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals. O kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Ir bus paskelbta ši karalystės evangelija visame pasaulyje paliudyti visoms tautoms. Ir tada ateis galas. Kai tik pamatysite pranašo Danieliaus paskelbtą sunaikinimo pabaisą, stovinčią šventoje vietoje, skaitytojas teįsidėmi. Tuomet, kas bus judėjoje, tebėga į kalnus. Kas ant stogo, tenelipa žemėn pasiimti iš namų savo daiktų, o kas laukuose, tenegrįžta pasiimti apsiausto. Vargas nešioms ir žindančioms anomis dienomis. Melskitės, kad jums netektų bėgti žiemą ar šabo dieną. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus. Ir jeigu tos dienos nebūtų sutrumpintos, neįsigelbėtų ne vienas žmogus. Bet dėl išrinktųjų tos dienos bus sutrumpintos. Jei tada kas nors jums sakytų, štai čia mesijas, arba jis tenai, netikėkite. Atsiras netikrų mesijų ir netikrų pranašų ir jie darys didelių ženklų bei stebuklų, mėgindami suklaidinti, jei tai įmanoma, net išrinktuosius. Štai jūs apie tai iš anksto įspėjau. Tad jeigu jums sakytų, štai jis tyruose, neikite, štai jis namų gilumoje, netikėkite. Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir žmogaus sunaus ateimas. Kur bus lavonų, ten sulėks ir maitvanagiai. Netrukus po tų nelaimių dienų saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris iš dangaus ir dangaus galybės bus sukrėstos. Tuomet danguje pasirodys žmogaus sunaus ženklas, o visos žemės tautos jums raudoti ir pamatys žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. Jis pasiūs savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus pakraščio iki kito. Pasimokykite iš palyginimo su figmedžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sproksta lapai, jūs žinote, jo gartinasi vasarą. Taip pat visą tai išvydę, žinokite, jog jis arti, prie slengščio. Iš tiesų sakau jums, nepraeis šį kartą, iki visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ir valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, o vien tik tėvas. Kaip yra buvę nojaus dienomis, tai bus ir žmogaus sūnui ateinant kaip dienomis prieš tvaną žmonės, nieko nenumanydami, valgė, gėrė, vedė ir tekėjo iki pat dienos, kurią nojus įlipo į laivą, kai užėjo tvanas ir visus nusinešė. Tai bus ir tada, kai atei žmogaus sūnus. Tuomet du bus kartu lauke ir vienas bus paimtas, o kitas paliktas. Dvi mals vienomis girnomis ir viena bus paimta, o kita palikta. Todėl būdėkite, nes nežinote, kurią dieną ateis jūsų viešpats. Supraskite ir tai. Jeigu šeimininkas žinotų, kurią nakties valandą ateis vagis, jis būdėtų ir neleistų jam įsilaužti į namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis, kai nesitikėsite. Kas yra tas ištikimas bei protingas tarnas, kurį šeimininkas paskyrė deramų laikų maitinti šeimynos. Laimingas toksai tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras gerai besidarbuojantį. Iš tiesų sakau jums, jį paskirs valdyti visų savo turtų. O jei anas tarnas bus blogas ir tars pat savo, mano šeimininkas neskuba grįžti ir pradės mušti savo tarnybos draugus, valgyti, ūšti su girtuokliais, To tarno šeimininkas sugrįš vieną dieną, kai anas nelaukia, ir tokią valandą, kurią tas neįmanyti nemano. Įžiauriai nubaus jį ir paskirs jam dalį su veidmainiais. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.